handi iruton kolektiboak, eman du departamentoan, eh? irisgarritasunaz eh, barometroaren berri, eh? zer den irisgarritasuna, bastiza publikoetan eh, erreski sartzeko zer den plantan ezartzen, edo karrikan eh, ibiltzeko eta oro, eta be, handi iruton kolektiboko eh, Pascal Andia Zabal gurekin egunon. Bai, egunon. La, beraz, barometroa, ala, zer da, goiti, behitiari nola doa? Ah, agian goitik, beti goitik gain da, zenta eh, inakituzten lanak ezkituzte doik ikenduko, baina uh, hoi uh, errepustak orten uh, kestioniak uh, argun difentatzen gaten orteko aldian uh, difentzizikiatzuk emantu, uh, errepustak uh, izateko egiazko errepustu izateko. Sailkapen bat egiten duzue urte batetik besterat, bai. bon, eh, ikasle honetan agertzen da Angelu, Donibane Luitzune eta Ziburu, ara bai. podioma aipatzeko, bai hona gibilago da aipatuko dugu istantean, bai. erran duzu, eh, erantzunak eh, bazirera, erran, behar da, galdeketa igorria izan, bai zitzakoten eh, erriko etxeak, eh? Bai. Ebez, galdeketa hortan guti gora bera, zen olako galderak ziren? galderak, galderak uh, uh, eh, kompazionet uh, eh, eh, komisio eman bentokitan uh, erri bakotxetan eta gehienak eman baina erri bat bada, bai, bat bada bakarrik ez duena komisio nahi bertze galdia, bertze galdia, bertzean kompazionak eh, jakin zenbat tokidien uh, lehezko tokiak uh, otomilia Otomeina eh, usteko, eh, bertze, bertze galdeat, eh, bidia pasatzeko e, pasaskulte oitan, e, denak e, legien arabera eman. izan trotoak trotuak behititu baino trotuak behitituz berdie die delako ban podotaktil eman basteretan, itxuek jakiteko horbe utela pasatu, behar die uh, uh, kompasionet uh, behar dutotzu zentez uh, vokal delakoa, uh, soinuekin behar du itxuetek uh, bidie pasatu. batimendu batian behar da sartu bertze jendia bezala, eh? beha, ez duzu martxik behar, behauzu uh, eh, argitasuna izan uh, itxuentz, biztatikia eh, duten entzat, behauzu de bando de gidaz eta hiek metogitan eman eta uh, kompasionat estaiagan eh, asanzora behauzu, uh, lehezko asanzora, oaingo oain lehien araberako azanzokak. Eta horiek dena galdiatie, inak uh, le, le, uh, legia berroita, eh, eta bortzeko lehien arabera. Lego horrek behartzen ditu erriko etxeak ezartzeko plantan, bai? ez deitzen dena agenda de delakoa, bai agenda edo egutegi horren plantan ezartzeko, zuen kontseiloak hartzen dituzte edo uh, eh, ministerotik elu da nola pasatzen da? Le, legien arabera behute agenda eman. Zenta legia bon, bimie eta amortzen zat dena eh, bukatu. Eh? Behzuten eh, lanak behzien inak izan eta amortzen Agenda bera dute denek? Agen, ezen agenda ikonion. Hor legia zen 2000 eta bortzeko legiak behar zuten denak egin 2000 eta amortzetekot. Eta ezkituztein, eta orduan, 2000 eta amortzian, eman tuzte bentokitan, le, betokian, eh, agenda d'aktivite programe, eta eman, eman diozkate, iru, sei, behatzi urte, gehiago lanak egiteko. Eta agenda hoien bete, be, agenda bete, eta agenda horiek bertute guain errespetatu eta lanakin agenda horien arabera. Erra nahi du, angelu lehen dela, bai. berak etzuen agendarik oai arte, oaitik goiti ukaren du. Bai, etzuen agendaik, oai arte, intuen lanak, intu denak bukatzeko 2000 amortzekotz. Mm. Baina ezkitu in. Mm. Eh, ale, horrek intu gehienak zenta lemixigia jatzen da. Baina ezkituzte denakin, in. Eh, bon, e, eh, soberak eta ez die aski goiz hasi lanetan 2000 bortzian legia mandelaik, delaik, behartzez segidan hasi lanian, eta ez di hasi, eh, galduten demor hori eh, ez dute etxeman gero ondotik. Eta horretako guain urte batzuek geixo ematen baina guain, guain ez du eh, ez, behar da agunt uh, arabera lanak egin uh, eh, iru sei urtez. Mhm. Bai honan, adibidez, haste honetan oposizioko kontseilari batek bere kargoa utzi du, bai. e, erganez sozial mailan bai honak ez zuela pentsiaike aski egiten, bai. eta ados zira nunbait eh, bat egiten zu oa jorrekin? Bai, nunbait, guetzate uh, ados gira, zenta uh, ikusten togu bilkurak eta uh, gue elbarkitu entzat ez dira iten behar dien bezala, eta lanak ez dira gorkia bantzatzen gue galdien arabera eta gue beharren arabera, eh? ez, gue, ez galdia, legien galdia da, baina gue beharren arabera, eta kompazionat uh, eh, eh, pasatzeko argi telekomanda baitu, baina beti eman beharrik ituzte baionak gue, eh, gue itxueri uh, telekomanda horiek, beti behirauki eta ez Ejan behar da, ala ere, eh, pundu baikor bezala ez dakit konparatzen aldenez, bon, departamentuan bederen eh, Ipar Euskal Herria biharnoa baino obia dela, <laughs> Frantzia mailan hartuz, eh, departamentoan nun kokatzen da? Ez ge, Franko mandetan e, e, plazatuak eta badi argunt gibela diena, eta gu ez gehala, ez gehala. Franko ongi eta kostaldian, nion, behar nam, hobek gero aipatu behar dena ere, Ebe, nunbait, uh, aizeago ekipatzen eh, direla be, erriak edo hiriak, mm bereziki uh, elbarritasuna badelaik uh, uh, gorputzekoa do motorikoa, motorikoa ikus entzunekoa baino adibidez. Bai. Ez, ez nolaz, zenta gastuetan espikatzen mali maute, be gastu gutiago gastu balitaik ez? Hoi da, gastu gutiekin iten alda bertzel barritu entzat, baino, egia da, uh, e, mila behatzen eta iruita mortzian atatu da lemisiko legia, eta lege horie horrek ez zuen bertzaik hartzen motorra bezik. Eta gero so hastige gu uh, atzartzen, eh, gue, gue, gue kasuen eh, arabera, gu gero so hastige atzartzen, eta guain badu amar bat urte, haigela gue, gue elbarkitua, pitiat antzinarazten, E, zenta e, baki gastu gutiekin iten aldela lan ainiz, bertzen arabera, eta e, behar du jendiak e, ikusi e, ez dela bakari motora dena gain hartu behar. Inkesta egina izan da 5.000 biztanlez goitiko egita irietan, Prezeski, senperek bakarrik ez du eh, komisioik, bai. behinan eh, ala ere askiuntza sailkatua da, ikusiko agenda hori beteko duenez emendik aintzina. Horokorki, bai. duzu, Euskal Herrian sede bat eh, badela urratxen bai. egiteko zizien alde? Bai, bai, bai. Komisionetan, barnege erri frangotan, eta bondatia baute, uh, nahi dute guetzatari lanian eta gue, gue kasua antolatu uh, bertzia bezala bizitzeko manera. Baina senpere eh, antzina ematen zinue, baina senperek erraten gaitu komision aksesibilite ez duela, baina CCAS-ak iten duela uh, lan hori, baina ez da CCAS-en lana, uh, komisionia behar du betokian eman, eta guaina ida ematen, aften ematen du tokian, eta naski naski gue, gue lanen ondotik uh, toki, uh, eman dute betokitan komisioneiek eta guen duela la urte hasi gelaik, frango bazien zutena emana handi hirutu noita lau eh, kolektiboaren izinan mintzo zira, beran bai. zira ere valantean Aui, eh, bai, elkarteko Aui, bai. alap eh, presidentea, gizki ikusten dutenen eta itxuen elkartea da. Bez, zuk baduzu elbarritasun hori, pertsonalki, eh, hemen, eh, egun guziz urgunian bizizira naski edo kostaldean, eta ibiltzeko, nun dituzu zuk egun guziz zailtasunak, nola bizitzen dituzu? Zailtasunak, zailtasunak, uh, batimendu batez gajize, sartzea aiatzen jatzen ze. Eta ez dakizu nuagan behuzun. Ez duzu uh, giratzeko manerik uh, seinalek. Eta batzuek badia asiatienak, uh, e, tokien, betokien ematen, karikan, e, karrikan, karrikan, behaut uh, bidia pasatu, bidia pasatu, eta ailatzen naiz uh, pasaskulte datian, eta han ez dut e, ez dakit noiz behauten pasatu, zenta uh, argi gorriak, kompazionea eta ez die uh, uh, soinuekin, eta soinuekin izan. Ta, dene, denetan baitu, denetan, uh, ibiltzeko, ibiltzeko uh, Autobusa tartzeuzu, autobusa tartzeuzu, ez dakizu, noiz aliatzen den autobusa, ez dakizu, ze autobusa tartzeuzun, Oie, denak ez dakizu otobuse marginan zelaik, ez dakizu noiz dauzun jauzi zenta eta ezkituzte legiak galdezatuen uh, eh, tresnak ezkituzte ematen konformitatean, oduan oie denak, behar die, eh, antolatu bakarrik ibiltzeko manera. Mhm. Ego aldetik urbil bizizira, senitzen duzu, ara joiten zirelaik indar gehiago egiten dela han? Ez dut uste, al, toki batzutan bai, Baina gaten bali maze erritik iatzutat eta bastereko erri batzutat, hemen bezala txudi eraski. Eh? Baina, eh, agosu nianzu, eh, erri handietan, baina hemen eh, erri handietan, gaten bali maze erri hemen Parisen edo Bordelen, uh, erri geixo da, uh, erritik ita baina. Lehenotik hasi atzien lan, bururatzeko, bada egiteko, egin eh, bai. duzu, eh, galdeketa horrek erakustera temaiten din bezala. Bai. Baina, hala ere, aski baikor agertzen zira? Bai, bai, uh, eh, eh, espiantza badu, eta guen agenda horiek bertu kontrolatu, ian uh, engaiatzen di, agenda horiekin engaiatzen di lanak egitea, eta guen behar du kontrolatu, ian lan horiek itentuzten, uh, errateuten bezala, irur eta sehurtez. Paskal handia zabal, mire esker. Mire esker zuri.